Vamos a hablar hoy del modelo 11, mm, de los 12 modelos que figuran en el cuadro de referencia. El modelo 11 se define en el cuadro y basta hacer el cruce para ver lo que quiere decir del materialismo pluralista y de los modelos ascendentes. Es decir, el materialismo pluralista eh, como materialismo, naturalmente, es, es la concepción, aquí lo entendemos así, que sostiene que no hay vivientes incorpóreos, es decir, que todo viviente es corpóreo, es decir, que lo que existe son cuerpos, sobre todo los vivientes, son vivientes corpóreos, pero pluralista, es decir, no es el, materialismo monista en donde la totalidad de las cosas se reducen a una sola, ¿verdad? Que es el materialismo clásico, pues yo qué sé, de, de, de Wigner, de, de Moresot, etcétera, etcétera, de Oswald, es el materialismo clásico del siglo XIX e incluso el materialismo marxista, que se define como, monismo. Pero el pluralismo materialista eh, seguramente es más antiguo aún que el materialismo monista, porque está representado por los epicúreos y, antes aún por los atomistas. Cada vez es Demócrito que sostuvo la tesis de que, de que los mundos son infinitos, son innumerables. Los átomos son innumerables, aunque sus formas no lo sean, sean finitas, pero los átomos son innumerables y organizan diferentes mundos separados entre sí incluso. Es decir, es un pluralismo clarísimo, tanto por la multitud de, átomos, tanto porque los átomos son irreductibles los unos a los otros, en este punto prefiguran un poco a la sustancia de Aristóteles, y porque las agrupaciones de los átomos formando mm, mundos pues son también múltiples. Ahora, la, característica de, este cuadro 11, de este modelo 11, es que este materialismo pluralista sería ascendente, es decir, eh, progresista de algún modo. Y no es nada fácil explicar por qué en una concepción pluralista y materialista pueda hablarse, puede hablarse de, pues eso, de, de, ascendencia, de progreso, dado que en, el pluralismo materialista lo que rige es el azar, así lo, describió Demócrito, el azar y por tanto no, tiene por qué haber una orientación determinada en un mundo en otro hacia un sitio u otro. Más bien el azar pues sugiere la idea de que no hay ni progreso, ni, regreso, ni acceso, ni deceso, sino simplemente pues que hay movimientos al azar, indefinidos. sin embargo, si, si obtenemos la idea, o si podemos eh, sugerir la idea de, que es posible un materialismo pluralista, pero ascendente, es precisamente porque en 30 infinitud de mundos, pues puede haber algo, algún mundo que, que, coge la orientación ascendente. Esa es la cuestión. Es decir, que si es posible dentro del matrimonio pluralista hablar, hablar de emergencia o de ascendencia o de progreso, es precisamente porque, porque esta infinitud de mundos posibles, pues alguno de ellos puede realmente haber seguido esta orientación, de manera que es, es contingente que alguno la siga, pero puede haberla seguido. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, qué es lo que puede significar la felicidad en este, en este contexto del matrimonio ascendente. Bien, pues las doctrinas históricas, dosográficamente documentables, que puedan defender esta tesis, pues son muy difíciles de encontrar. Vamos, eh, seguramente el, que más próximo se encuentra o el que sería susceptible de ser interpretada en, estas, en este contexto sería pues un epicúreo, el más famoso en, Roma, que es Lucrecio. Lucrecio, claro, como bien sabido, eh, pues ofrece y, normalmente se considera pues es un expositor de la doctrina de las doctrinas de, Epicuro, de acuerdo, sin duda. Pero sin embargo, hay ciertos rasgos en su famoso poema de Rerum Natura que, eh, que sugieren esa interpretación. Por ejemplo, el hecho de que el, el, el Natura comienza por una invocación a Venus, eh, cantando pues el gozo, la, alegría por estar viviendo en, una naturaleza eh, compuesta de átomos de nuestro mundo, ¿verdad? Y por otras muchas razones, principalmente porque en el libro quinto, precisamente Lucrecio, pues hace una especie de filosofía de la historia, en donde va describiendo pues, los progresos realmente de nuestro mundo, de los hombres primitivos, de otros hombres, etcétera, e incluso su, propia, su propio poema parece que está mm, escrito precisamente para conseguir un progreso en, la felicidad y el bienestar de los hombres, principalmente alejándolos del miedo de los terrores que se, eh, que se producen pues, por la creencia en dioses, en milagros, en, supersticiones, etc. Y precisamente en la otra vida, y precisamente para, para, eliminar toda esta serie de obstáculos realmente a la felicidad, al bienestar, está escrito su poema materialista, puesto que aquí realmente la, la, muerte queda, queda liquidada, no hay muerte, no es posible atemorizarse por la muerte, como decía el propio Epicuro, y sobre todo porque, eh, porque en esta exposición del desarrollo progresiva, progresivo de ciertos pueblos, de los pueblos primitivos, cómo se va desarrollando sus técnicas, etcétera, pues da la impresión de que nuestro mundo tiene un curso de algún modo progresivo, aunque también es verdad que así como comenzó el de Rano Natura con un canto a Venus termina con una descripción extraordinariamente dramática de, lo que es la peste, de la peste. De manera que entonces es como si Lucrecio hubiera querido compensar una cosa con la otra, pero de todas formas hay indicios suficientes, yo creo, para, para advertir en el poema de Lucrecio una especie de pluralismo pero que en el mundo en que vivimos tiene más o menos una orientación, una orientación mm, diríamos, optimista. Eh, con lo cual resulta que el optimismo no, se deduce propiamente del atomismo, eh, sino de una ideología previa recogida de otros, de otros lugares y, por tanto, la idea de Lucrecio pues, eh, es una posibilidad dentro del pluralismo tal como lo hemos dicho. Y, y en esta línea, <clears throat> aunque muchos siglos después, pero <clears throat> influido por él, cabría hablar también pues de, Bruno, de Giordano Bruno, el famoso dominico, ¿verdad?, que, eh, de una vida tan agitada que, fue quemado vivo precisamente en el año 1600 en Roma. Pues eh, Bruno, eh, claro, su, su actitud es también, pues, eh, para decirlo en términos de Spengler, fáustica, ¿verdad? Es la, es la exaltación entera de la, de la vida, de la realidad, del contento de vivir, en un mundo que es infinito y además que tiene muchos mundos también. es un mundo que es Dios, es un panteísmo, pero un panteísmo materialista, claramente, porque Dios no es propiamente trascendente. Dios, Dios es el mundo real y los infinitos mundos y entonces los hombres viven en un mundo, nosotros vivimos en el nuestro, que por supuesto también va derivado, va orientado hacia un progreso porque es el propio Dios. De manera que Bruno, si se considera como como materialista, como yo creo que lo es, su panteísmo no elimina el materialismo, es un panteísmo que no es acosmista, <clears throat> sino que es un panteísmo cosmista y por tanto materialista. Incluso esa clasificación que ya citamos de Scheller, pues encajaría en esta posición. De manera que tanto, tanto Lucrecio como Bruno yo creo que ofrecen dos Mm, doctrinas o dos marcos para entender la felicidad humana, incluso para predicar la verdad, para predicar el optimismo, para preservarnos del terror, del miedo, de la infelicidad, en una palabra. Y entonces, eh, pues para poder llegar, <clears throat> para poder llevar una vida mm, feliz, eh, deumónica, dentro de las condiciones en que vivimos. También hemos citado, <clears throat> con una interpretación mucho más arriesgada, dentro de este materialismo pluralista, hemos citado alguna vez, pues al propio Bersón. Eh, eh, la evolución creadora, claro, la evolución creadora es una evolución progresista, esencialmente progresiva y además evolutiva. Eh, claro, Bersón pues no se puede decir que así sin más ni más que sea materialista, aunque realmente lo es, porque eh, sobre todo porque su biografía, pues parece ser que incluso eh, cuando murió, el año 40, me parece, cuando estaba Francia ocupada por, por los nazis, pues parece que él se convirtió al catolicismo, pero que no quiso realmente bautizarse, dada la, situación de, de sus congéneres, de los judíos, en Francia. Y entonces, pues, si era católico no era materialista. Yo me refiero sobre todo, me remito sobre todo a sus libros más importantes, sobre todo La evolución creadora, Las dos fuentes de la moralidad y la religión, en donde se puede leer a Bersol enteramente, dadas sus referencias constantes de la biología, a la física, etcétera. Eh, en absoluto se habla de un Dios trascendente, más bien Dios está haciéndose y creándose en el propio devenir, ¿verdad? Entonces, la, idea de la perspectiva de, de es claramente, yo creo, materialista de hecho, aunque luego teóricamente pues, pues, no lo fuera. Y entonces, en ese sentido, yo creo que con estos rasgos ya queda más o menos eh, perfilado que pueda entenderse por, este, por esta posibilidad, ¿verdad?, de, de monismo o de pluralismo materialista en su versión emergentista.